взяла Івана за пальницьку, спокійно, не надавши особливого значення наказові, спалила папірця. А гуркіт канонади то посилювався, наростав, то затихав і віддалявся так, що аж страшно ставало, чи не перейшли німці знову в наступ. Аж доки не настала хвилина, коли урвався суцільний потік відступаючих тилів, і на Харківській вулиці стало просторо й порожньо. Галина зрозуміла, що це означає. Тили пройшли. Тепер коротка пауза, а потім Старогорськ на якийсь час стане фронтовим містом. Вона жила в чеканні останньої найважливішої події свого життя, сама ще не усвідомлюючи, що саме може статися. Але поки що найголовніше обережно поводитися, щоб не наражати на небезпеку товаришів. Про себе, про своє майбутнє вона не думала. Це була ніби заборонена тема. І водночас, десь у глибині душі, жила тверда переконаність, що її стосунки з Матінелі і Шпрингером ще матимуть своє продовження, хоча передбачити їх розвиток було неможливо. Тепер для неї найбільшою втіхою і розрадою стало лікування, і вона завжди задоволено зітхала, коли біля будинку спинявся селянський віз, і незнайомий голос запитував лікаря. Раїса теж відчувала гостроту становища, і тому в самісінького ранку ховалася в льох. Коли бій почнеться, в льоху не відсидишся, похмуро відповів Іван на запрошення тітки. Головне вижити, відповіла Раїса, ховаючись під лядою, розташованою просто в кінці коридора. Цементований надійний льох було викопано задовго до війни просто під будинком. Там завжди було сухо, а квашена капуста і яблука зберігали в ньому свій смак аж до початку травня. А ти що збираєшся робити? запитала Галина, коли шарудіння остаточно затихло в глибині коридора. Буду поруч з тобою. Спасибі. Дивись, як спорожніла Харківська вулиця. Скоро й тобі доведеться сховатися в льох. Німецькі передові частини, відступаючи, стрілятимуть у кожну тінь. А ти побачимо. От і я побачимо. Вона сиділа коло вікна запнутого прозорою мережевною занавіскою, вулицю було добре видно, а саму Галину в затіненій кімнаті не міг би побачити ніхто. Чомусь подумала, як темно й тривожно в глибині льоху. Нічого не видно, дихнути вільно не можна. І мерзлякувато стинула плечима. Ні. В льоху вона не ховатиметься ніколи. Іван умостився на дивані так, щоб і собі бачити хоча б частину вулиці, задуманий, зовні спокійний. Тобі, мабуть, ліпше піти звідси. Куди? Не знаю. Піти і все. До когось із знайомих. Просто жити в іншому домі. Хіба нікуди піти? Ні, знайомих скільки завгодно. Кожен, кого я лікувала, охоче дасть мені притулок. От я тільки не розумію. Для чого йти? Хіба тобі не хотілося б побачити Матузова? А вже ж, саме його мені б дуже хотілося побачити. От от. А сюди може нагодитися шпрингер. Ти боїшся? Ні, ні, я не про себе думаю. Я знаю, тільки ти спізнився. Він уже приїхав. Справді, камуфльований чорними, жовтими, зеленими плямами і від того дуже схожий на жабу Мерседес м'яко спинився проти будинку, і штандартенфюрер лунко, немов би попереджаючи про своє прибуття, хряснув дверцятами машини. Відчини йому, спокійно сказала Галина. Іван слухняно відчинив двері, і Шпрингер зайшов до їдальні. Здрастуйте, пане штандартенфюрер, підвелася йому назустріч Галина. Як добре, що ви до нас завітали саме сьогодні. Здрастуйте. Чому це так добре саме сьогодні? Час на диво тривожний, і ніхто не знає, що з нами буде завтра. Взагалі ніхто нічого не знає. Що робити? Чи треба взагалі щось робити? Сідайте, будь ласка. Надто багато запитань, Галина Миколаївна. Гестапівець важко сів, завмер на мить перевіряючи, чи витримають його вагу тонкі ніжки стільця. Навряд чи я зможу на них відповісти. Але коли не ви, то хто ж це може зробити? Адже, мабуть, тільки ви знаєте справжнє становище на фронті. О, що ви, Галина Миколаївна? Справжнє становище на фронті знає тільки вище командування. Тільки воно знає, де відступ, а де глибоко продуманий хитрий маневр. Я тільки штандартенфюрер. Він говорив, а сам весь час поглядав у вікно на свою машину. І, немов би підкоряючись його поглядові, Мерседес зрушив з місця.